Sveiki. Plačiai kalbėti apie Lietuvos tarybos išrinkimą, vasario 16-osios akto paskelbimą ir įvairias e, ypatingai su užsienio politika susijusias problemas, aš gal nekalbėsiu ir taip, manau, pakankamai gerai visą tai žinote. Na, o žingeidiems studentam priseksiu Raimondo Lopatos e, knygą tam skirtą, ten viskas gana taip kompleksiškai ir, ir pakankamai aiškiai yra išdėstyta. Galiu tik tai pabrėžti vieną. E, Lietuvos kokie nors tarptautinės teisės požiūrių įsipareigojimai Rusijos imperijai tarsi ir išnyko nuvertus caro valdžią 17 metų vasario mėnesį. Na kaip nuvertus, caras atsistatydina, perdodamas valdžią savo broliui, e, Mikhailui, o Mikhailas tos valdžios nepriėmė taip gavosi, kad formaliai tarsi ir caro sunus Aleksėjus galėjo pretenduoti į sostą, bet e, praktiškai, na, ką praktiškai, 18 metų pradžioj bolševikai paprasčiausiai carą, kaip tiesą sakant ir jo brolius, ir absoliučią daugumą Romanovo, kurie pakliuvo jam į rankas, e, nužudė, nužudė slaptai, be jokių teismų tribunolų, e, palaikus, kur galėjo, kaip galėjo slėpė. E, na ir tuo metu jau prasidėjusio pilietinio karo metu tokių grinai monarchistinių jėgų, kurie kovotų už Romanovus. Vat, gražinkim Romanom, Romanovam karūną, jų net ir Rusijoje nebuvo. Ką jau čia kalbėti apie Lietuvą ar, ar, ar kokią Lenkiją. Mm, pagal tuo metinius Rusijoje veikius įstatymus dar Pavlo I priimtus, nelabai buvo kam ir pretenduoti į caro sostą. Reikalas tame, kad pretendentas turėjo būti iš valdančios dinastijos, na, Romanovų giminės atstovas, ir jis turėjo būti gimęs e, motina turėjo būti princesė, grubiai tariant, užsienio valstybės. E, jokie kiti ten atvejai negaliojo. Na, o po to Romanovo įžudimą e, tie, kurie iš tos gana plačios giminės išliko užsienį, kaip nors ištrūko ar emigravo, jie tiesiog dėl savo kilmės negalėjo uh, negalėjo pretenduoti į sostą. Mm. Vokietijoje, tiesą sakant, tie tokios caro pretenzijos į ką nors mažai rūpėjo, bet mm, nedidžiausiam vokiečių militaristam buvo aišku, kad karas pasibaigti vienareikšmė Vokietijos pergalė negali. Daugiau daugiausiai, ką gali vokiečiai pasiekti, tai kokią nors tokią pusiausvyrą, e, nieko neprarasti ir galbūt šį bei tą laimėti vietoj tų tokių carinių pretenzijų, pretenzijas į valdžią, na, ėmė reikšti iš pradžių laikinoji vyriausybė, kuri paskelbė, kad taip viską nuspręs e, tiesiog e, statymų leidžiamasis susirinkimas, įvyks rinkimai, jie iš tiesų ir įvyko, tas susirinkimas ir susirinko, bet kai susirinko, te padirbo nepilnas e, dvi dienas ir bolševikai jį išvaikė demonstracijas, kurias bandė ginti, tiesiog e, šaudė gatvėje. E, tuo Rusijos demokratinis eksperimentas 18 metais ir pasibaigė. Beje, bolševikai irgi prisidėjo prie, prie imperijos demontažo, nes jie įvykdo perversmą 17 metų, lapkričio 7 dieną, e, pagal Grigaliaus kalendorių, jie būtent ir patys teigia, kad tai yra perversmas. Ką jie nuverčia? Jie nuverčia laikinąją vyriausybę. Na, laikinosios vyriausybės legitimumas irgi toks savotiškas. Dūmo išvaikyta, niekas už juos nebalsavo, Dūmos atstovų komitetų susirinkime, na, vat, paskyrė, būsite ministrais. Tai bolševikiniai propagandai buvo pakankamai peno, kad tokią valdžią diskredituoti. Ir, ir diskreditavo gana sėkmingai. Jo labiau gaudami tiesioginę ir netiesioginę paramą iš e, Vokietijos. E, patys bolševikai vietoj parlamento siūlė vadinamas tarybų suvažiavimą. Tarybų atstovai suvažiuoja į vieną vietą ir priima nutarimus. Antras e, tas tarybų suvažiavimas ir įvyko būtent perversmo metu ir savotiškai legitimavo naujos vyriausybės sukūrimą. Ta naujoji vyriausybė tai iš bolševikų ir, ir poros kairiųjų partijų. Na, visų pirma, kairiųjų SR dalis e, palaikė bolševikus. Dar šiek tiek e, prisijungė anarchistų, bet labai, taip sakant, saikingai ir negausiai. Ta tokia naujoji vyriausybė labai greitai pradėjo leisti įstatymus, Kas yra tos bolševikinės tarybos, sovietai ir, ir jų požiūris į valstybę, pakalbėsime kitą kartą ar, ar šią paskaitą, bet kiek vėliau. Esmė ta, kad e, pirmą vos ne naktį išleido tokius kaip įstatymus ir atsišaukimus, a, žemę visą valstiečiam atidavė, lengva ir paprastai, mm, e, fabrikus darbininkam, paskelbė, kad karą nutraukė su Vokietija be anekcijų ir kontribucijų. Iš viso atsisakė slaptos e, politikos ir diplomatijos metais. Na, bet e, kliuvo e, neaiškus saldainis ir, ir tautom, paskelbė, kad iš principo pripažįsta tautų apsisprendimo teisę. Gali visas tautas turėti savo valstybingumą, na, to ten tokiuose atsišaukimuose nerašė, bet buvo aišku, kad tas valstybingumas turi būti e, vieningos socialistinės, komunistinės valstybės sudėti, Mm, ir e, vadovauti tokiam valstybėm ar ersats valstybėm turi vietiniai ar, ar Rusijos bolševikai. Bet tai irgi buvo iš tiesų smūgis tos imperijos, bet kokios ten teises ar pretenzijas. E, beje, kadangi jie, tai yra bolševikai, paskelbė, kad jie už tai, kad be kontribucijų ir aneksijų, tai natūraliai bandė reikalauti, jog e, Vokietija iš buvusios Rusijos imperijos teritorijų pasitrauktų. Na, niekur vokiečiai nesitraukė, ne dėl to jie kariavo. Brest-Litovskė jie e, irgi panaudoja tą tautų apsisprendimo teisę, atmesdami bolševikų bet kokias pretenzijas. Čia turbūt jokingiausia, kad tautų apsisprendimo teisė jį na, iki pirmo pasaulinio karo neegzistavo kai konceptas ar, ar kažkokia teorija ar, ar koks nors principas neegzistuoti galėjo. E, Ji atsirado Jungtiniam Amerikos valstijam, įstojusi pirmą pasaulinį karą, prezidentas Woodrow Wilsonas, jis tiesiog turėjo paaiškinti ir savo rinkėjam, ir tiesą sakant kitom valstybėm, kokie turi būti karo rezultatai. Na ir tie garsus jo 14 punktų tarsi tapo tokiu pagrindu busimam pasaulio sutvarkymui kuriame daugiau galbūt ir karų nebus, bus įkurta tarptautinė kokia nors organizacija, tarpvalstybinė, tiksliau ne tarptautinė, e, kuri spręs visas problemas neginklo pagalba. Na, vieno iš tų punktų buvo ir e, tautų apsisprendimo teisė, kad valstybės nebūtų tokios, kokios buvo iki karo, užgrobusios ir nežinia ką ir kokias tautas pavertusias e, savo tų imperijų gyventojais. Čia beje, aišku, toks tautų apsisprendimo teisė kažkodėl galioja tik tai tom valstybėm, kurios pralaimėjo pirmą pasaulinį karą. Antantės valstybėse nei prancūzijos kolonijose nei didžiojoj britanijoj nei juo labiau jungtinėse amerikos valstijose o tuo metu jav valdė sakykim mm, filipinus buvo iš ispanijos užėmusi na tos gražios tokios teorijos nelabai galioja bet e, tam irgi buvo buvo atsakymas, kad e, tautos tai yra tos, kurios apsisprendusios, žino, kurios kažkada egzistavo. Na, greičiau čia ne tautų reikėtų turbūt versti, o kaip ir parašyta nacijų apsisprendimo teisė. Tai yra savimonę turinčios savo elitą, savo, savo istoriškumą, savo kažkokias e, valstybinės aspiracijas, tokios tautos. O indienai kokie, ar, ar dar kas, na, pakentės ir be apsisprendimo. Tiesą sakant, iki šiol ir, ir, ir kenčia. E, tautų apsisprendimas e, buvo labai e, na, su dideliu entuzijazmu priimtas kaip gera naujovė visoje rytų Europoje. Išpopuliarėjo jis ir Rusijoje, ir, kaip minėjau, netgi ir Vokietijos imperija ėmė šiek tiek į tai apeliuoti, kad reikia atsižvelgti į tautų nuomonę. Ir tiek Gruodžio mėnesio 17 mm, aktas, e, tiek vasario 16 jie buvo, na, tokie, kaip čia pasakius, e, šiek tiek varžybose su tuo, kas vyksta už Lietuvos ribų. E, ką aš turiu omeny? Turiu omeny, kad laikinoji vyriausybė jį tautom kažkokiu savarankiškumų nesuteikinėjo. Greičiau gavosi taip, kad e, jos valdymo metu tautos pačios ėmė tą savarankiškumą į savo rankas imti. Tai visų pirma kazokai, pietiniai Rusijai, ypač Dono ir, ir, ir Kubanės regione, e, buvę Suomiai, kuriuos rusų valdžia ir iki karo, ir karo metu labai užpykdė. Ir jie realiai jau ėmė mąstyti apie rimtą nepriklausomybę. E, pagaliau dar caro 15-16 metais imami kurti nacionaliniai kariniai daliniai. Na, Lietuvoje nespėjo nei čia masinės, nei kokios savanoriškos e, mobilizacijos surenkti, bet Latvija ir Estija spėjo. Ir šitie gana gerai apmokyti, neblogai ginkluoti, disciplinuoti nacionaliniai kariniai daliniai, jie skirtingai nuo rusų karinių dalinių pirmojo pasaulinio karo Antroje pusėje jie išlaikė ir discipliną ir, ir galėjo veikti kaip savotiški vienokio ar kitokio interesų gynėjai. Na, Latviai ten ypatingai sublizgėjo. Mm, galima sakyti, kad jeigu ne jie, tai bolševikam įsilaikyti valdžioj būtų labai ir labai mm, sunku. Na, bet čia kita tema. E, Lietuviai šio požiūriu ypatingos jėgos mm, karinės e, neturėjo. Bet vyko tiesiog va, vidinis toks dezintegravimas pačios Rusijos imperijos. Ukrainoje e, rada centrinė susirenka toks parlamentas ir, ir taip pat ima skelbti, kad e, Ukraina turėtų būti arba nepriklausoma, arba jau bent kažkokia tokia konfederacinė galbūt valstybė su Rusija, bet visgi savarankiška. E, labai tos stiprios tendencijos šiek tiek, na, prieš pastatė ir vokiečių visokiem noram paversti Lietuvą imperijos dalim mm, kliūtis. Nes jeigu nepaims vienokios ar kitokios labai ribotos nepriklausomybės iš vokiečių rankų, tai labai gali būti, kad paims iš e, rusų rankų ir dar kokių nors rusų bolševikų rankų. Na, o to Vokietijos imperijai nelabai norėjosi. Bendrai reikėtų keli žodžius e, pasakyti apie vokiečių didį geopolitinį žaidimą. Kad karas e, baigsis 18 e, ar 19 metais buvo aišku visiems, toliau Vokietija neturėjo jokių nei ekonominių, nei žmogiškųjų išteklių kariauti. Galų gale ir patiem kareiviam jau viskas buvo atsibodę, nesimatė jokių prošvaišų kare. Na ir dėl to jie 18 metais, 17 metų pabaigoje tiksliau, priima planą, savo paskutinį grandiozinį tokį karinį e, planą, istorija įėjęs Kaiserschlacht E, pavadinimo tai yra toks na, generalinis mūšis ar, ar valdoviškas mūšis. Na ir kasgi tai turėjo būti. E, vokiečiai iš anksto įtvirtintas gelžbetoninės parengtas pozicijas atitraukė savo dalinius Prancūzijoje atitraukė juos gana rimtai, ištiesina fronto liniją, sukaupė tam tikrus rezervus. Čia beje reikėtų pasakyti, kad Rusijos iškritimas iš pirmo pasaulinio karo tai nubraukė Antantės įsipareigojimus Rusijai iš vienos pusės, iš kitos įvelė Antantę į Rusijos reikalus, nes na, vyko tiesiog karinis tiekimas labai didelis Rusijos imperijai ir nori, nenori, ypač Britai, jie nusprendė, mm, kad ten, kur yra ginklų ir amunicijos sankaupos. O tokių buvo Odesos regione ir Murmanskė, mm, tam Murmanskė tik tai tuo metu vadinosi jisai Murmansko Romanovas, tas uostas. Ten reikėtų įvesti na, tokius apsauginius dalinius, kad nepakliūtų amunicija vokiečiam į rankas. Na ir tokiu negudriu būdu Antantė pati taip labai to nenorėdama pamažu įsivėlė į Rusijos pilietinį karą. Baltųjų pusėje įsivėlė, ne, ne, ne raudonųjų. Bolševikai labai kurį laiką, na taip dviveidiškai, bet palaikė gerus santykius su Vokietijos imperija. Nu, sutiko su, su, su jų sąlygom. E, tiekė maistą ir, kas dar svarbiau, paleido karo belaisvus. Beveik 2 milijonai kareivių vėl grįžo į Vokietijos ir e, kariuomenės gretas. Na, tai buvo iš tiesų rimtas papildymas. Taigi, vokiečių strategija buvo tokia, kad atsitraukus e, į šanksto parengtas pozicijas, įvilioti Antantę į puolamąjį karą, tą pavyko padaryti. Čia beje tas va toks uh, Labai suprimityvintas sužetas buvo panaudotas nesenai rodytam filme 1917, tik ten jau iš viso dviejų bataljonų lygyje tą bandė parodyti. Gavosi kažkokia karinė nesąmonė. Na, nufilmuota gerai, bet šiaip tai kaip filmo apie pirmą pasaulinį karą tikrai nerekomenduočiau. E, pavyko išprovokuoti m, mm, pamačiusi, kad e, traukiasi vokiečiai Antantės dalinių polimą ir, ir Antantė nukraujavo užsišokusi ant, ant vokiečių iš anksto mano minėtų įtvirtintų pozicijų atgalinis smūgis, jis turėjo būti smogtas 18 metų pavasarą ir, pavasarą ir vasarą ir turėjo arba vokiečiai na, pasiekti kokį nors simbolinį tašką, geriausiai Paryžių, arba bent jau sutriuškinti Britų ekspedicinį korpusą, kad Britanija bent laikinai pasitrauktų iš karo. Žodžiu, reikėjo pasiekti kažkokią labai ryškę pergalę, po kurios būtų galima pasiūlyti taikos e, derybas ir paliaubas. Pasiruošė tam Hindenburgas ir Ludendorfas buvo ši, ši, šito grandiozinio plano, kuriejas ir įgyvendintojas. Pasiruošė, atsirado smogiamosios grupės, e, nauja kariavimo taktika, e, pirmieji automatiniai ginklai individualus, kažkas panašaus į, na, tiesiog į dabartinius šaunamus ginklus, į automatus. E, beje, abiejose pusėse karas bendrai jau 18 metais virsta tokiu daugiau mechanikos karu. Mm, aviacija labai ypatingą reikšmę įgauna, artilerija pasidaro tokia, kad tiesą sakant, Antantės pusėje buvusias patrankas, jeigu jas va taip į vieną liniją sustatyti, tai per visą fronto liniją būtų galima iš jų sieną pastatyti. Toks prisodrintas e, buvo e, frontas e, pabūklas. Pristatyti tiesiog sieną vieną prie kitos patrankos sustačius. Galite įsivaizduoti, kiek kainavo to, to, toks karas ir, ir... A, buvo toks puikus beje pavyzdys apie tai, kad jeigu pirma diena po Kristaus gimimo, ir kasdien e, po dabartiniais pinigais šešių, šešių milijonų eurų va, laužas sukuri tokį ir kurienu tuos šešis milijonus eurų. Na, tokį lagaminą eurų sudeginu. Tai galit tikėt, manim galit netikėt, bet e, va, ir šiandien aš vis dar deginčiau kasdien po šešis milijonus e, eurų. Suma išleista Europos pirmajam pasauliniam karui buvo tiesiog milžiniška, beprotiška, nenusakoma. Europa po to karo ir, ir iš esmės ir žlugo. Žlugo ir dėl tiesioginių nuostolių, bet žlugo ir dėl ekonominių nuostolių, prasiskolinimo ir, ir visiško tokio ekonominio degradavimo. Pamažu atsigauna, bet jau tas pamažu beveik šimto metų prireikia. Gal greičiau būtų atsigavę, jeigu tas pirmas pasaulinis karas kiek kitai buvo pasibaigęs, na, bet pasibaigė taip, kad prireikė dar ir antro pasaulinio, kuris jau tada visą Europą pribaigė visom prasmėm. Gerai, kad dar šiaip taip išliko ne Sovietų sąjungos ar, ar šiaip kieno nors sudėty. Na, bet grįžtant prie 18 metų, e, visų šitų diplomatinių nuolaidų Lietuvai prireikė iš esmės busimai taikos konferencijai. Vokietijai prireikė. E, Lietuva turėjo pavaizduoti, kad nori likti Vokietijos, na, jeigu netiesiogiai sudėti, tai labai tamprė sąjungininkė, e, Vokietijos imperijos tokia asocijuota teritorija. E, dėl to ir galų gale sutinkama, kad būtų sušauktas koks nors e, Lietuvą atstovaujantis organas, na jis ir taip ir nutiko, e, bet e, vis tik tai panašų organą suspėjo anksčiau sušaukti Rusijoje. Petrograde, na, Sankt Peterburgas karui prasidėjus pasirodė rusam, kad pernelyg vokiškas pavadinimas ir sostinę pervadino į Petro, Petrogradą. Tai Petrograde dar gegužės 27 dieną 17 metų įvyko mm, tre, lietuvių tremtinių seimas. Nuo 200 lietuvių tų pabėgėlių, po vieną delegatą, na ir susirinko jų ten apie pusantro šimto. Ir tas Seimas tarsi ir išreiškė savo poziciją dėl Lietuvos e, savarankiškumo ir pasisakė iš esmės už nepriklausomybę, bet galbūt nepriklausomybę kaip nors tokia susaistyta, sakykime, su Rusija. Ir jau tuomet įvyko pirmas e, akivaizdus kilimas, nes e, na, ten e, apie 140 deputatų, 120 balsavo už, už tokias rezoliucijas, už nepriklausomybės ar bent autonomijos ar federacijos kokią nors formą. Na, o dalis pačių kairiausių, socialdemokratų įvairiausių, ar buvusių socialdemokratų tapusių bolševikais, tie tiesiog e, protestuodami, obstrukciją rengdami, su dainom e, iš balsavimo išėjo, demonstruodami, kad jiem jokios Lietuvos nepriklausomybės ir, ir savarankiškumo net ir Rusijos imperijos sudėty e, nereikia. Na, tas Petrogrado tremtinių suvažiavimas, tai jis ypatingo tokio garso tarptautinio neturėjo. Galų galę, nu ir kiek ten jau suvažiavo iš tų visų pasitraukusių iš Lietuvos kas dešimtas pasitraukė, na tai vienas prie, prie devynių, ne, ne, ne tai. E, panašiai buvo ir su konferencijom, kurias e, lietuviai rengė 17-18 e, metais užsienyje. Nes buvo Lietuvių informacinis biuras Stoholme, buvo Paryžiuje, bandė aktyviai dirbti, buvo Šveicarijoje, na, JAF, išeiviai labai aktyviai veikė na ir, ir, ir tiesiog taip lobistiniam priemonėm aktyviai spaudė JAF administraciją, kad, kad iš viso atkreiptų dėmesį visų pirma, kad yra tokia Lietuva. Daugiau ir vėliau paramos Lietuva gavo būtent lietuvių dėka. Čia jau tiesa apie 20 metus, bet vis tik gavo. Ir, ir be jos Lietuvai būtų labai ir labai sunku. Taigi, Vokiečiam reikėjo vienokio ar kitokio lietuvių čia to apsisprendimo. Buvo galima su lietuviais labai ir nežaisti ir pasakyti, kad atkuria Lenkijos karalystė, bet Lenkijos karalystė ji buvo Austro-Vengrijos globotinė ir visi tie Lenkų legionai jie kariavo už Austro-Vengriją, Vokietijos kaip ir pusėje. Na, vokiečiam, kad čia išsiplėstų Habsburgų valdos, nelabai norėjosi. Norėjosi Habsburgų valdų. Buvo dar visokių keistų dalykų, tai yra Saksonijas taiga prisiminė, kad kažkada Saksai valdė Na, buvo Augustas Stiprusis ir, ir, ir jo sūnus valdovas. Dar daugiau e, Napoleono valdymo metais tą Varšuvos uh, kunigaikštystė ar hercogystė, kaip ją bevadinti, ji buvo kaip ir globojama Saksonijos. Tokiu idiotišku terminu kunigaikštis karalius, e, saksų kurfirstas, Saksonijos karalius, na, prižiūrėjo Varšuvos e, kunigaikštystę. Napoleonas greičiausiai iš tos kunigaikštystės būtų padaręs karalystę Varšuvos, na, bet nesugebėjo, nespėjo, nepadarė. Tai Lietuvai Мир ties tos Saksonijos pretenzijos atrodė šiaip sau, nes Saksonija į Vokietijos imperijos sudėti ir, ir čia toks prisijungimas e, dviem ėjimais prie Vokietijos nieko gero e, Lietuvai nežadėjo. Virsti tokią vienos iš Vokietijos žemė koloniją niekam nesinorėjo, jo labiau kur ta Saksonija, kur Lietuva, kokie čia tarpusavę ryšiai buvo. Ir, ir tas e, praeitą paskaitą minėtas žaidimas su Mindaugu antruoju Urachu, jisai buvo nukreiptas būtent užblokuoti bet kokias e, tokias pretenzijas iš Lenkijos karalystės, e, ir Austro-Vengrijos, iš Saksonijos pusės, na, juo labiau dar, dar iš Prūsijos karalystės, nes buvo ir tokių, kurie galvojo, kad reikia Vilhelm II mm, padaryti ir Lietuvos kokiu kunigaikščiu ar, ar karalimo Lietuvą, kaip jo asmeninę tokią va valdą, prijungti prie Prūsijos karalystės, kurios jis karalių, būdamas tuo pačiu metu Vokietijos imperijos imperatoriumi ir, ir, ir e, buvo. E, tie svarstymai dėl monarchijos, jie nebuvo populiarūs e, lietuvių tautinio e, atgimimo veikėjų tarpe. Ir tiesą sakant, kuomet susirenka Vilniaus konferencija, na, o vokiečiai leidžia ją surinkti, štai susirenka. Daug apie ją čia gal ir nešnekėčiau, jeigu ne vienas, bet atsirado šiais laikais čia tokių neaiškių kritikų, kurie, ar kritikių turbūt, kur pradeda aiškinti, kad štai, ką ji čia atstovavo, kodėl ten moterų nebuvo ir, ir panašiai. Na, nebuvo rinkimų paprasčiausiai. Tiesiog nebuvo rinkimų. Ta konferencija buvo organizuojama taip, kad iš kiekvienos parapijos atrinkite e, ar iš valšiaus ir atsiųskite vos nekvestinius atstovus. Ten, ten jų daugiau kaip 200 berots virš 20 turėjo būti. Išėjo, dalyvavo apie 214. Bet e, kokie tie atstovai? jie turėjo būti atrinkti pagal Vokietijoje veikusius daugiau mažiau demokratijos modelį, pavadinkim tai taip. Vokietijoje moteris turėjo, kaip čia pasakiau, žmogaus ir, ir, ir asmens ir turto teises. Napoleono kodekso dvasiai gyveno, ne, ne, ne, ne caro imperijos. Bet tos teisės jos nieko nereiškia pilietiniai veikloj. Moteris Vokietijos imperijoje nebuvo pilietėmis. Negalėjo būti nei pačios rinkti, nei būti išrenkamos. Bendrai pasaulyje tuo metu tokių valstybių nu, iki pirmo pasaulinio karo pabaigos nebuvo. Jeigu rasite ten visokias nesąmonės, kad Vajomingo valstijoje ar Naujoji Zelandijoje, tai žinot, nei Vajomingas, nei Naujoji Zelandija atskirom valstybėm neegzistavo. Nebuvo. Tai lokalinis viso labo, lokalinis uh, balso teisių moterims suteikimas. Beje, Vajominge suteikė tik dėl to, kad, kad ten daugiau migruotų į tą valstiją, nes vyrų daug, moterų mažai ir niekas Vajomingą nenori keltis, tai va, toks pritraukimas. Naujoji Zelandijoje kas kito, moterų labai mažai. Na ir kuo mažiau moterų, tuo, žinot, jų pasirinkimas didesnis darosi, kuo jos nori būti ir ką jos nori daryti. Na, buvo ir ten kitų Amerikoje išminčių, kur sakė, tai ką dabar, na, buvo vergovė, jinai, ma, mano motina ten politikų, valdė šimtą jodaodžių negrų, o dabar štai negrus į laisvę paleidom, suteikėm jam balso teisę, o mūsų čia tom baltom moterim nieko, kaip, kaip, kaip buvo be balsės, tai, tai taip ir lieka. Sufražizmas vyko, vyko judėjimas visur, tik tiek, tik kad ne visur vienodu greičiu. Galų gale prisiminkite, kokios valstybės paskutinės Europoje suteikė moterim balso teises. Italija, Airija ir, ir, ir Šveicarija, man regis na, socialistiniam lagerį, kokios ten tos baltos, balso teisės, tai atskira šneka, bet pats principas, kad moteris gali būti išrinkta ir renkama, buvo. Bet to nebuvo Vokietijos imperijoje. Vokietijos imperijoje balsuoti galėjo tik tai tokie, na, brando amžių pasiekę pagal to meto supratimą. Tai, tai 24 metų tik tai vyrai ir tik tai tie, kurie turi pastovo užsiemimą, nekilnojimą turtą, profesiją ar kažkokią tarnybą. Na, logika matyt tam tikra buvo, nes jeigu šiaip surinkti visokius aktyvistus, tai po to pasakys, kad to kas čia piemenų ir, ir bobų susirinkimas, ką jis gali atstovauti. Kaip minėjau, jokių rinkimų nebuvo ir būt negalėjo Vokietijos okupacinės administracijos sąlygom. Dar daugiau, dalis Lietuvos, tai rytų Lietuva, pakliuvo į fronto pafrontės ten tų specialių Mm, reglamentacijų veikimo zoną ir iš tenai, tik tai man regis iš Maišegalos ir iš Deveniškių, bet ir tai klebonai atvažiavo patys, o ką nors siūsti ar atsiųsti tiesiog nebuvo galimybės. E, pasikartosiu, judėjimas e, Oberoste be vokiečių administracinės valdžios karinės leidimo buvo galimas tik tai kreiso, tai yra apskrities, na, dabartiniais terminais rajono ribose už jų ribų galėjo baigtis labai blogai, kaip kokiam šnipui ar, ar, ar dar kokiam neiškiam tipui. Buvo vienas atstovas jaunesnis negu 24 metų, bet jei pažiūrėtų į sudėtį, tai taip, jį gana tokia įspūdinga. Nu, kuo įspūdinga? Atspindi lietuvių va, tautą, kokia ji tuo metu buvo. Didžiausias e, kiekis, jei taip žiūrėt, visokių valstiečių, apie 60 beveik ten jų. Ar, ar su po a, antrą grupę sudaro dvasininkai arba su dvasininkai susiję žmonės. Tokių kaip verslininkų, na, trys kaip ir bankininkai verslininkai, pora krautavininkų. Na, kaip nori, dėliok išeina ten, kad na, net procento tų, kurie verslą užsijima. Ką galima būtų pavadinti buržuazija. Nėra ir, ir jokių ten ypatingų dvarininkų. Keletą yra, bet su tokiais dvareliais, kad ten greičiau jau prie turtingų valstiečių juos būtų galima priskirti. A, beje, reiktų atkreipti dėmesį. E, šita Vilniaus konferencija tai buvo toks, na, prieš parlamentis, ar, ar kaip čia pasakyti. E, na, jau ir didysis Vilniaus Seimas panašus buvo, bet, buvo, bet ir vienas, ir kitas jie vyksta vis dar teoriškai luominės valstybės sąlygom. O luomų jau nepripažįsta. Vienas atstovas, vienas balsas. Jokių, jokių, jokių kaip sakant, skirtumų. Na ir ką, išrenka taryba 20 žmonių. Aštuoni žmonės nuo bažinyčios ir krikščionių demokratų organizacijų. Du busimi tautininkai. Na, trys ar vėliau keturi, tokie kaip ir socialdemokratai ir liaudininkai septyni nepartiniai. Numatomos vietos tautinių mažumų atstovam, tai pora gudų, pora e, žydų, e, žydų pora, jeigu norės Lenkų, neusinorėjo. Tai Lenkai nelabai ir, ir gudai su žydais e, suskuba savo atstovus siūsti, bet vis tik numatyta buvo jie į tarybos veiklą turėtų būti traukti. Tai lietuvių akim Lietuvos taryba buvo kaip ir tokia vyriausybė ar, ar kažkoks na, senatas ar, ar, ar toks e, mažasis parlamentas, kuris leidžia įstatymus, nes turi įgaliojimą gautą iš, iš konferencijos dalyvių. Tuo tarpu vokiečių akim tai buvo vadinamas lendratas, na taip ir vadina, na kas lendratas, tai žemės taryba tokia. Atstovai tokie patarėjai, patariamasis, tariamasis yra vokiečių administracija, o prie jo e, vietos gyventojai kažką ten, ten pataria, kažko konsultuoja. Ir dėl to nereikia duoti jiem ne tik, kad, ne tik atiliaus valdžios, bet nei pinigų, nei patalpų, nei, nei iš viso... Iš viso galima dėmesio ir nekreipti. Na tai tiesą sakant, nu ką aš jums aiškint, nu patys tai žinot, kur vasario 16 skelbta na, Baltas Ištralis kavinėje. Kodėl kavinėje? Pas Basanavičio, kur rinkdavosi taryba, šalta, malkų neturi. Tai ir, ir čia, kaip sakant, tie žmonės, kurie jau pretenduoja į nepriklausomybę, viso krašto valdymą. Vokiečiai iš tiesų padarė viską, kad, kad e, šitas lendratas būtų iš tiesų tik tai lendratų. E, vėliau prasidėjo toks tiesiog nuolatinis spaudimas ir nu, nu, nuolatinis noras kaip nors mm, e, išpešti kuo daugiau valdžios iš vokiečių. Na tik tai e, norai norais, o galimybės buvo gana, gana ribotas. Ir daugiau daugiausiai, ko, kas pavyko ir, ir ką išpešė, tai tos oberosto valdžios na, pagrindinių tokių labai odijozinių veikėjų pašalinimą. Na taip, e, tas e, Vilniaus konferencija įvyksta mm, rugsėjo vidury, 18-23 dieną, o vokiečiam vien tik tai e, toks labai neaiškus pareiškimas, kad nu, numato savo ateitį kažkaip susijęta su Vokietija, nelabai patiko. Prireikė dar tikslinimų, na ir tie tikslinimai ir atvedė į mano minėtą e, gruodžio deklaraciją ir galiausiai į vasario 16. Po tos gruodžio deklaracijos įvyko skilimas taryboje. Kairieji išėjo, tai keturi atstovai. Mm, jie išvelgė, kad ta gruodžio deklaracija, kuri iš tiesų tapo pagrindu pamažu pradėti Lietuvos klausimo kelimą Vokietijos ir e, parlamentinėse partinėse sluoksnėse ir Vilhelmo antrojo aplinkoj jinai e, atrodė Lietuvai na, pernelyg jau tokia grubi. Labai jau ten su Vokietija susisaikstysim, e, karinės, e, finansinis, ten, na, transportinis, ekonominis ir dar dievas žino kokie įsipareigojimai. Nelabai kokia nepriklausomybė Lietuvai beliktų. Jo labiau, kad net ir priėmus tą gruodžio deklaraciją, Vokietija nieko ypatingai mm, Lietuvai nei davė, nei ruošėsi duoti. Na ir galų gale užglaistant tą skilimą valstybės tarybai, tą kairių demaršą, sausio 27 buvo nuspręsta nuliuoti ankstesnius pažadus ir priimti naują nepriklausomybės deklaraciją. Ji ir buvo priimta vasario 16. Kai vokiečiai sureagavo, manau, puikiai atsimenat, jie tiesiog e, konfiskavo e, Lietuvos Aido laikraštį. A, taip, vienas iš laimėjimų e, to Lendrato veiklos buvo tas, kad leido lietuvišką spaudą leisti. Vieną laikraštį va Lietuvos Aidą. Paraleliai ėjo vokiečių administracinės dabartis, na, dar ten Okupacijos pabaigoje keletas specializuotų leidinėlių atsirado. E, kiti leidiniai vokiečių leisti ir leidžiami buvo ne lietuvių kalbom. Ten nu, lenkiška ir, ir kažką panašaus į gudišką, ir, bet ne, ne, ne Lietuva. Iš dalies, e, na, tas toks labai jau lėtas Lietuvos nepriklausomybės, kokio jį bebūtų suteikinėjimas, buvo susijęs su vokiečių neigiamu požiūriu į lietuvius. Net e, Reichstagė reikėjo aiškinti, kad kas čia per lietuviai ir, ir, ir net opozicionieriam, net tie, kurie labiausiai ir palaikė e, Lietuvą. Net ir tų tarpio buvo atsiradę, kurie ten aiškino, kad kas čia an, analfabeten folk, berašių tauta. Na, atsakymas irgi buvo toks nei šioks, nei toks. E, buvo lietuvių atstovai rašė, aiškino, kad girdi, na, netokia jau mes čia analfabetai, yra ir dar labiau neraštingo Europoje tautų, kurios turi savo valstybės ir pavyzdžius pateikinėjo Portugalija ir, ir Bulgarija. Na, dar buvo galima Osmanų imperiją kokią paminėti, bet... E, tiek jau to. E, kitas dalykas, kad e, Vilhelmas II tikėjusi, kad jeigu jau čia taip Lietuva mm, perima savo žinion, tai galėtų Lietuva ir dalyvauti pirmajam pasauliniam kare, tai prisijimti tam tikrą naštą. Ir tą naštą, kai paskaičiavo, tai išėjo 8 milijardai markių. Na, 8 milijardai markių šiais laikais, tai apie mm, kokie ten na, virš šimto milijardų eurų išeitų. Aišku, kad Lietuva čia tokių sumų ir dabar nelabai turi ir nelabai čia galėtų tokiais mastais dalyvauti. Na, o juo labiau dar, dar pirmo pasaulinio karo sąlygom mm, ekonominės artėjančios ir esančios suirutės aplinkoj. Na, o jeigu pinigų negali duoti, tai kodėl mes čia turėtume skubėti? Na, labai vokiečiai ir neskubėjo. 18 mm, metų viduryje apiforminamas, na, Vilhelmas II taip galų gale teikėsi, pripažino Lietuvą kaip nepriklausoma valstybė, atsižvelgdamas į Lietuvos norus. Na, o tų Lietuvos norų ir e, gruodžio akto ir vasario 16 reikėjo pirmai pradžiai, pradžiai taryboms su bolševikais. Nes e, bolševikai užgrobė valdžią, Breslitovskė prasideda derybos, Ir tenai jau atvykęs e, Trockis su, su delegacija keistų žmonių, bando dėrėtis dėl, dėl busimų sienų, o Trockio delegacijos sudėti atvykęs Lietuvos bolševikų vadas Vincas Kapsukas, kuris reiškia savo pretenzijas. A, e, Vokietijos pusėje buvęs e, toks irgi spūdingas veikėjas Maksas von Hoffmanas, jisai paprašių paprasčiausiai pareiškia, kad jokių pretenzijų iš jokių rusų, jokias Ukrainas ir, ir, ir Baltijos šalis negali būti, nes štai Ukrainoje radosi yra atstovai, o iš tiesų, o iš tiesų Beje, ukrainiečių delegacijoje dalyvavo kitas Lietuvos garsus veikėjas, Augustinas Valdemaras. Jisai buvo Rusijoje, U, UFOS, Berots universitete, ne, ne UFOS, Permės universitete m, mm, profesoriavo bandė į bolševikų delegaciją įsisukti į Breslitovską, Litovskas tada įsisuko pas ukrainiečius. Na ir, ir po tos konferencijos e, nusprendžia, kad nėra čia ko, reikia į Lietuvą važiuoti. E, tai taip, poreikis pasakyti bolševikam, kad jokių darybų dėl e, Ukrainos ar, ar Lietuvos būti negali, nes va, pačios tautos nenori būti Rusijos sudėti. E, kitas panaudojimas buvo irgi neką toksai prastesnis. E, buvo sumastyta, kad busimoji taikos konferencijai su Antante taip pat šitą argumentą, argumentą tariant, tai vadinasi tokia taktika išeiti tam, kad e, sugrįžti. Arba išeiti tam, kad neišeiti. Kaip pavadinsit, nesugadinsit. Nes tas, glau, tas glaudradarbiavimas su Vokietija, tai jau kaip minėjau, numatė bendrą valiutą, bendrą kariuomenę, E, bendrus muitus, e, bendrą paštą, e, grubiai tariant tai, kaip buvo sukurta Vokietija 19 amžiaus 80-metį. Tengi Bavarija ir Saksonija išliko kaip kabutėse nepriklausomos valstybės, bet jos buvo susaistytos su imperija per, per tokias visą kompleksą įvairiausių sutarčių ir unijų. Tas pats nutiko ir kitom žemėm. Tai Vokietija šitą savo jau gerai ištreniruotą mechanizmą sugalvojo panaudoti ir bent jau rytų Europai. Tokiu būdu jie tikėjosi su, su, suvalgyti atseit pusiau nepriklausomą Lenkiją, e, Lietuvą, Kuršo labai norėjo, nes ten vokiečių atseit daug gyvena. Na, tai buvo greičiau mitas, ten vokiečių dvarininkų daug gyveno, pačių vokiečių ten, ten vos keli procentai. E, buvo. E, Ukraina, ir ne tik Ukraina, bet da, da, dar ir dalį Šiaurės Kaukazo, nes Dono Kazokų valstybės, jie, jie taip pat norėjo sukurti tokias visiškai priklausomas nuo, nuo Vokietijos. E, A, beje, grįžtant prie vasario 16-osios akto, šiek tiek e, prie neigiamo vokiečių požiūrio prisidėjo tai, kad e, tas vasario 16-osios aktas e, buvo nesuderintas su Vokietijos jokia valdžia, iš vienos pusės, iš kitos skelbė jis, kad nutraukė visus santykius su bet kokiom valstybėm, na, o ateity tai ten gal matys. Nėra to jokio ten rankos bučiavimo Vilhelmui antrajam. O dar svarbiau, o kuogi remiasi? Remiasi Vilniaus konferencijos nutarimais. E, čia suprantama, viskas gerai, bet kitas, tai atsiprašau, remiasi tautų apsisprendimo teise, kurį išdėstė Takenogė, Vudru Vilsoną. Vilsonas Vokietijos priešas, JAV kariauja su Vokietija. Tai čia toks e, truputį irgi žingsnis įdomus, nes e, e, čia beveik kaip per antrą pasaulinį karą, aiškint Stalinui, kad girdi mes čia būsim nepriklausomi, nes ten koks nors Musolinis mums tai pažadėjo. Na, iššūkis tam tikras buvo. Ir, ir gana toksai tai suprantantėm skaudus. 18 metų viduryje, e, na, imamas rimtai to Uracho antrojo projekto. Ir e, Liepos pirmą dieną Vokietija savotiškai paaukština Lietuvos tarybą, tai jį iš e, Lendrato virsta Štadratu. Tai yra valstybės taryba. Valstybės tai Uracho arba Mindaugo antrojo, tarsi ir, ir, ir tokia na, valstybės tai valstybės. Vokietija tokių štadratų egzistavo. Pas mus gal čia tik tai ponų taryba kažkada turbūt panašias funkcijas vykdė. Na, toks pusiau vykdomasis, pusiau įstatymų leidžiamasis organas, pavadinkim taip. Ir taip, Lietuvos taryba, nepaisant to, kad, sakykime, Jonas Vileišis ten net atsiklaupęs buvo, kad tik tai karalystės nedarytų, monarchijos nebūtų, bet 12 e, balsų iš 20 e, Liepos vidury 9-11 dieną nubalsavo ir už Mindaugą antrąją ir už monarchiją. Kad e, čia tas monarchas labai neužliptų, taip sakant, tvirtai sostą, vis tik buvo numatyta, kad tai turi būti demokratinė monarchija. Tai karaliaus buvimas jokių būdų neturėjo riboti e, piliečių teisų ir, ir laisvių. E, imta renkti tokius kaip ir konstituciją. Ji a priori laikina, nes buvo įrašyta, kad e, po dešimties metų konstitucija turės būti peržiūrėta. Na, kaip ten peržiūrėta, dievas žino, bet, bet peržiūrėta. Lietuvoje atsiranda e, karalius, šalia jo veikia ministro kabinetas ir e, tarsi toks dviejų rūmų parlamentas. Tai Seimas, kaip Seimas, išrenkamas piliečių. Ir valstybės e, taryba, tas štadratas, kuris greičiau ima veikti kaip toks senatas, pastoviai veikiantis, karalių prižiūri, vyriausybę šiek tiek prižiūri, nu, šiek tiek Seimą. Na, sistema, devai žino, gal jeigu taip žiūrėti, abiejų tautų respubliką gal primenanti, jeigu visiškai išgryninti. Karalius šiek tiek apribojamas, e, na ir tuo atsiklausimo, e, bet e, konstitucijos keisti jisai negali, reikia ir jo leidimo, ir absoliučios tos tautos atstovybės, tai yra Seimo ir, ir pavadinkim taip, senato ar, ar tarybos daugumos e, apribojamas jo ir asmeninis šiek tiek e, gyvenimas, nes jis turi nedaugiau kaip du mėnesius gyventi už Lietuvos ribų per metus. Mm, turi jo vaikus auklėti lietuviai, e, kitų sostų jokių būdų jisai užimti negali. Na, galima sakyti, kad tai būtų tokia konstitucinė monarchija su gana apribota uh, E, monarcho valdžia. Jo labiau, kad po dešimt metų kaip ten ko atsiklaustų, tai irgi dar čia e, didelis klausimas. E, tos konstitucijos, tiesą sakant, ar, ar tokių apmatų niekas nepatvirtino, niekas nepriėmė, čia buvo tik ta idėja, kaip turėtų valstybė būti tvarkoma. Pats Mindaugas II, kaip žinote, tai Lietuva taip pat niekada ir netvyko. Komet įvyko Vokietijoje revoliucija, tai man regis iš Lietuvos tarybos uh, ar tuo metu atsiradusių ministerijų, niekas jam net laiško ar kokio neparašė, atviruko nenusintė, ar telegramos, kad jau jo paslaugų nereikia. Tiesiog automatiškai pareiškia, kad ne, nebėra to monarcho ir, ir, ir, ir tos karalystės. Ir, ir, ir tiek. Jo labiau jisai nebuvo karūnuotas, kas jeigu jau taip uh, katalikiškos simbolikos uh, požiūrių uh, yra privaloma bet kokiam karaliui. Na ir, ir iš jo tų nuotikių su Lietuva, tai gal tik tiek naudos gavo, kad pramoko šiek tiek lietuvių kalbą, bandė jį tenai bent jau melstis išmokinti lietuviškai sužinojo apie tolimas egzotinės šalis, be jokios abejonės, ir po karo jisai užsiemė geografiją. Parašė disertaciją ir ją sėkmingai apsigynė, taip kad negali sakyti, kad susidėjęs su lietuviai žmogus kažkaip jau ten ypatingai nukentėjo. Jau tikrai likimas buvo geresnis už mm, kokių nors ten Habsburgų ar, ar Romanovų dinastijų atstovų. Šiais laikais, kaip žinote, gyvuoja, ypatingų pretenzijų į Lietuvos sostą nereiškia. Na, ypatingai niekas čia e, jokių Uracho palikonių Lietuvoje ir nelaukia. Tai e, trumpai tariant, e, Lietuvos taryba nuo tokio gana neiškaus kažkokios tokios konferencijos m, prezidiumo susirinkimo išaugo į valstybės uh, pagrindinę instituciją e, pretenduojantį organą. Na, gavo tam tikrą pripažinimą iš, iš e, bent jau Vokietijos, tiksliau nebent to vien tik iš Vokietijos, e, gavo daug pažadų apie tai, kad bus sukurta lietuviška kariuomenė, bus panaikintas karinis režimas, bus nustota na, vykdyti tą tokią okupantų plėšikišką politiką, galų gale pažadėjo suteikti ir finansavimą. Tai 100 milijonų Vokietijos markių, na tai apie čia, kokį, pusantro milijardo dabartinių eurų. Jau berots kalbėjo, koks dabar biudžetas, na, švelniai tariant, nedidelis, nedidelė suma, bet pirmai pradžiai Lietuvai galėjo ir, ir jos užtekti. Tik bėda buvo ta, kad pažadėjo visų pinigų ir nedavė. Labai ilgai reikėjo išpešinėti iš vokiečių tuos pinigus ir kai, kai išpešė, jau, jau ir markė buvo pradėjus nuvertėti. Ir svarbiausia, kad tų pinigų nebuvo, kada labiausiai reikėjo, tai 18 metų rudenį. Nes e, ruduo atėjo, Ir vokiečiam tapo aišku, kad jie iš to savo Kaiseršlecho nieko nelaimėjo. Jų polimas buvo sustabdytas, Britų nesumušė, Paryžiaus neužėmė, iš viso nieko ypatingo neužėmė, e, armija nukraujavo, autoritetą karo vadai prarado, visuomenė tiesiog Vokietija tiek buvo įsitusi, kad apie jokius karo pratesimus nebuvo nei šnekų. Ir visa tai baigėsi lapkričio mėnesio neramumais, kurios pradeda patys kareiviai kelti. Ir tų neramumų peraugimas į neramumus miestuose pagrindinėse, ten kur susitelkia mm, kariniai daliniai, o visų svarbiausia Berlyne. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad Kaiseris nebelaukdamas dėkingos tautos uh, Mm, dėkingumo išraiškos e, ima ir, ir tiesiog e, pabėga į Olandiją. Draugiška Vokietijai valstybė, e, jo tenai iš Olandijos ir neišdavė atgal jokie antantė, jokie, jokiem vokiečiam. Ilgai ir gana sėkmingai jisai ten, ten dvarą nusipirkęs gyveno. Vedė dar, dar sykį. Na, gyvenimas susiklostė. Na, o Vokietijoje lapkričio 11 paaiškėjo, kad jokios Kaiserio valdžios nebeliko. Nebeliko jos ir Lietuvoje. Ir ką iš to vokiečių bendravimo, jeigu žiūrėtų ne į pažadus, ne į pripažinimus, Lietuva gavo. Gavo šiek tiek pinigų, taip, siauras piniginis tekėjimas ir buvo galima formuoti valstybę šiokį tokį aparatą. E, tas šioks toks aparatas buvo prastas, nes vidaus reikalų ministerijos beveik jokios nebuvo. Švietimu galėjo užsiimti. Ūkį kaip vokiečiai plėšė, tai plėšė, nieko nedavė niekam. E, vietos administracija. Na tai tik tokia, kad va tie, kurie į konferenciją e, atvažiavo ar atsintė atstovus, ar, arba e, kurie bendrai į Vilnių galėjo atvažiuoti, tai tie daugiau ar mažiau galėjo žinoti ir orientuotis į Lietuvos tarybos veiklą. Kariuomenė vokiečiai ėmė organizuoti, bet jie organizavo taip prastai ir taip vangiai, kad, na, paprasčiausia logika. Puikiai suvokė, kad su, sukursi čia tą kariuomenę ir po to su ją reikės kariauti, prieš ją tiksliau, ne su ją. Tai nelabai ir stengiasi. Kad būtų jį daugiau tokia didesnė, vokiečiai ėmė projektuoti, kad reikia suplakti ją su kuriamais baltarusių kariniais daliniais ir bendrai orientuotis, kad, kad jį netiek čia Vilniuje, kur susitelktų, ar, ar Kaune, geriausiai Gardinė. Arba, na, jeigu ne Gardinė, Alytoj. Pirmas toks kariuomenės telkimo centras. Na ir tas Gardinas ir Alytus, tai atvirai pasakęs, nei šiaip, nei taip, toloka. E, taip, tas kariuomenės organizavimai trūko visko, nes labai nėra kaip išlaikyti kareivių, nėra kuo jos apginkluoti. Karininkų ir tų nėra lietuvių kariuomenės e, vadu paskiriamas e, ten toksai gudų generolas, kuris po to nu, nu, nusivalkėjo pas Lenkus. Ir kuomet labiausiai reikėjo, kuomet bolševikai artėja prie Vilniaus, nieko nėra, nei karo vado, nei karinių dalinių. Kažkur kažkas išsimėta, kas, kas, kas Alytoj, kas, kas Kaune porą kareivių. Viskas pavyko, tik tai vieną Vilniuje e, sukūrė lietuvių miliciją, Liudas e, Gira sukuria ir, kaip ten taip gražiai rašė, pavyko tai milicijai iškaulyti iš vokiečių šimtą šautuvų. Na tai tie milicininkai ir tapo, na vėliau kaip ir karo komendantūros kuopa, tokia lietuvių karinė administracija, pavadinkim taip. Tai šimtas šautuvų su, su ten tais 80 žmonių, aišku, daug yra betvarkės sąlygom. Galbūt palaikyti mieste tvarką ir užtenka. Bėda ta, kad jokių kitų ginklų nėra, nei kulkosvaidžių, nei dar ko nors tokio, arklių nėra, nieko nėra. Iš tų kareivių, kuriuos turi lietuviai ir, ir kai pamato, kad jau viskas artėja, 19 metų, nauji metai, reikia kažką daryti. Iš jų šaudyti moka 24 kaip nors e, patirtį karinę turi penki ar šeši, kažkur tarnavę buvo. Na, kitaip tariant, tai čia ne tik, kad ginklų nėra, ten tai ne kareiviai, o vėl nežino, kas savanoriai, nesavanoriai. E, kodėl taip mažai? Nė, nėra nei kuo maitinti, nei kur juos padėti, nei kuo aprengti, nei, nei dar ką, ką nors daryti. E, Lietuvos taryba skelbė skelbimus ir, ir 18 pradeda, ir, ir mm, lapkričio mėnesį, ir, ir vėliau, kad štai šaukiame e, norinčius ir galinčius tarnauti, bet na norintis ir galintis ir taip jau per pirmą pasaulinį karą atsišaudė daugiau negu norisi ir galisi. E, kitas dalykas, e, siūlo už tą tarnybą šimtą markių e, bet turi atvykti su savo rūbais karui tinkančiais, su batais, su savo visa įranga, nieko tu daugiau negauni, pageidautina dar ir, ir kad savo ginklą turėtum. Na, šimtą markių ne, ne taip ir, na, ne markių ten iš tiesų, tų, tų oberosto markių, ne taip ir mažai bendra suma apie m, mm, dabartiniais pinigais, čia taip mano skaičiavimais, aišku, subjektyviais, apie 800 eurų. E, pusę tos sumos gauna kareivio šeima, nu, o pusę pats kareivis ir iš tų pinigų turi save išlaikyti. Tai tokiom sąlygom e, niekur niekas e, nesamdė tuo metu regione jokių kareivių, savanorių ar nesavanorių. Bolševikai ir tie, tie bolševikai taip, jie šimtą tų oberosto mm, pinigų duodavo į mėnesį, e, bet e, jie iš karto avansą už trys mėnesius ir e, ten to kareivio aprūpinimą ne už savus pinigus. Lenkai net, net šaipėsi netyčiojasi savo ten tokiam laikraštį. Rašė, kad Lietuvos kariuomenė ieško kareivių, kurie viską savo atsineštų ir dar už savo tarnybą toj kariuomenė primokėtų. E, čia nesupainiokite, kad štai kareivis gauna algą, tai čia kažkoks lansknechtas ir samdinys. Nieko panašau. Ten tos algos e, to meto sąlygom greitai nuvertėjo, nusipirkti galėjo toli gražu nedaug ką, o trečia, kareivio amžiaus buvo suvokiamas ne nuo 18 ar ten saugok dievę 16 metų. O irgi, kuomet subrendė žmogus, nuo 21-24, jisai šeimą turi, reikia šeimą išlaikyti. Išvyksi, ne, nebus kam dirbti o visi aplink žemdirbiai su retom išimtim. Na tai turi duoti pinigų, kad, kad nesirptų jisai iš šeimos paskutinio syvo ir kad šeima badu nenumirtų. Ir visose kariuomenėse tie vienokios ar kitokios algos buvo mokamos. E, tik tai kuo kariuomenė baisesnė, tuo, tuo tos algos mažesnės. Na, tu, Sovietų sąjungoje jau kai buvo, septintam, aštuntam dešimtmetį, tai ten tikrai kareiviai patys primokėdavo, nes ten kažkokios fantastinės kareivių algos buvo, rubliai mėnesį, na, rublis tai turbūt čia kokie keturi eurai, ir turi užtekti savom reikmėm. Tuo metu tokia keista sovietinė logika dar, dar mm, neveikia. Bet būklė buvo tokia, kad kai 19 metų vidury iš e, bolševikų kaip įkaitų ištrūkę lietuvių veikėjai grįžo į Kauną ir juos pasitinka orkestras, karinis orkestras garbės sargyba, štai mūsų politiniai kaliniai sugrįžo į laisvą Lietuvą. Tai ten e, nepatikėjo, kad čia taip gali būti. O, o jie kaip, iki čia tie žmonės, kurie nepasitraukė į Kauną e, naujų metų naktį ir išvakarėse, 18 metų pabaigoje. Jie buvo matę, kaip atrodo lietuviška valdžia ir lietuviška kariuomenė. Ir Kaune prie tų kareivių prie jie klausinėja, ar jūs čia tikri, ar ne, ne, ne kokie vaidintojai, ne, ne, ne iš teatro, ne saviveikla, ne, ne vokiečiai perinkti. Ne, tikrai, pas mus jau yra kariuomenė. Sukūrė, sukūrė labai sparčiai, labai greitai per porą mėnesių suorganizavo. Bet suorganizavo dėja jau tada, kai ir Vilnius bolševikam prarastas ir patys atsidūrė Kaune ir, ir tiesą sakant dar labai gerai, kad, kad tą Kauną išlaikė ir kad atsilaikė. O kaip ten išlaikė ir kaip atsilaikė, tai čia dar bus paskaita sekančią savaitę. O sekančią savo paskaitos dalį norėčiau skirti kitokiam tokiam mm, Lietuvos reiškiniui, tai yra socialdemokratam ir bolševikam, jų bandymui. Taip pat 18-19 metais įsitvirtinti Lietuvoje. Dėkoju už dėmesį.